mu tashi a aya ta ɗari ba ɗaya kafin nan akwai bayin Allah da suka aiko da sadakarsu da tallafinsu ga marayu. Daga ciki akwai Rukayya Yunus wanda ta ba da dubu ɗaya, akwai wani bawan Allah da ya ba da dubu ɗaya, akwai Aisha Abubakar da ta ba da dubu biyu, sai Ibrahim Buhari da ya ba da ɗari biyar. sai sunusi muhammad Falis da ya ba da dubu ɗaya sai salima abubakar da ta ba da ɗari hudu sai maryam ahmad a da ta ba da dubu biyar sai rabi'atu khalid ismail da ta ba da ɗari biyar sai wani bawan allah da ya ba da dubu biyar sa'annan muhammad jamilu da ya ba da ɗari biyar wata baiwar Allah ta ba da dubu hudu da yadi sannan akwai wani bawan Allah shi ma da ya ba da dubu daya sannan bako abdullahi shi ma ya ba da dubu daya waɗannan bayin Allah muna roƙon Allah da izansa da buwa ya sa da rahaman da yake mabayinsa Allah ka albarkaci dukiyarsu ka anshi aikinsu ka gafata masu su da iyayensu ka kyautata zuriyarsu Allah ka yawaita irin su masu taimakon bayin Allah don haka ga lambar account ga waɗanda Allah ya ba su ikon taimakawa kamar haka unity bank sufuli sufuli biyu biyu biyu ɗaya biyu bakwai takwas hudu Jaiz Bank sifili sifili sifili biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas Allah ta'ala yana cewa wa qul i'malu Allahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun kowa ya yi aiki don Allah ya taimako don Allah Allah yana ganin abin da yake aikatawa zai yi sakamako da shi Allah ya sa mu cikin mutanen alkhairi malam bismillah a'udhu بسم الله الرحمن الرحيم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون جيا أمنا بياني Allah ta'ala ya yi mana bayanin waɗanda ke shirka suke bauta ma wani ba shi ba cewa da su da abin da suke bautawa duka makamashin jahannama ne to idan da mai bauta da wanda ake bautawa an haɗa su cikin azaba ta walakanci to zarci da kunya a yau ana ce mana lauka na ha'ula aliha aiko da waɗannan abebenan da ake bautawa da da gaske alloli ne sun cancanci a bauta masu ma duha da ba su shiga wuta ba a'a gumakanku da duk wani wanda kuke bautawa ba Allah ba kuka mai da shi abin bauta da sahihi ne wanda ya cancanta a bauta masa ya za a yi ya shiga wuta ga wanda ake ba girma ga wanda yake ba da girma ga wanda yake bauta ga wanda ake bautawa duka a gidan azaba a gidan fitina gidan bala'i da nan za mu gane cewa ashe bautan wani ba Allah ba fitina ce bala'i ne musiba ce da kai da shi duka kuna cikin nadama wadda ba zai amfane ku ba duniya da kiyama don haka jama'an musulmi mu dawo mu imani na tauhidi da ɗayauta Allah a dukkan ayyukansa da sufofinsa ba wanda ya isa ya baka sai Allah ba wanda ya isa ya hana ka sai Allah Allahumma la mu'ti lima mana'ta kuma ba mai hana abin da ka bada ba mai bada abin da ka tabbatar boka aljani bori da duk wani abin da ake kaiwa a nemi gudunmuwa a yi watsi da su a kama Allah wa kullun duka masu bautan wani ba Allah ba da waɗanda ake bautawa ba Allah ba fi fiha khalidun masu dawwama ne a gidan wuta babu ranan fita babu ranan da za a samu sassaucin sauƙi ya Allah ka kare mu da irin wannan azaba domin wanda duk ya mutu yana shirka yana bautan wani ba Allah ba shi da rahamar Allah haihata haihata har abada ba zai same ta ba Allah ka kare mu na'am lahum fiha zafir wa hum fiha la لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ‘yan gidan wuta zarafin da suka shiga wuta Allah ka kare mu ka tsare mu subhanahu wa ta'ala ya ce wutan nan za ka ji tana gunji tana wani ihu tana wani irin ƙara a kansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Takadu تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير saboda fushi da wuta ke yi akan kan waɗanda aka sata kaman za ta fashe ta ci kanta da kanta akan kan waɗanda suka tsinci kansu a cikinta Allah ta'ala ka kare mu shi yasa ma har waɗanda aka wakilta su tsaron wannan waje za su dubi waɗannan mutane cikin bala'i marashin kama ce kai ku ba aiko maku da manzan ba ne bai zo ya yi maku wa'azi ya yi maku bishara akwai aljanna in kun yi ɗa'a ba ne bai gargaɗe ku akwai azaba irin wannan in kuka kafice ba ne subhanallah wahun fiha la yasma'un kuma ‘yan wuta a wannan yanayi a wannan gida a wannan lokaci subhanahu wa ta'ala ya ce la yasma'un ba sa jin duk abin da ake gaya masu ba su san ma ana gaya masu ba domin sukan tashi ne summun bukumun umyun ga kuranta ga bebantaka ga makanta doɗaɗɗu ne Allah ta'ala ka kare mu ka tsare mu barin wutar jahannama dan ta'ala yana cewa ربنا إنك من أدخلت النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار يا الله wanda duka sa su a gidan wuta ka jefa su a wannan matsayi ka gama tabar da su ka gama walakantar da su ka gama yin masu duk abin da za ka yi masu na ɗebe albarka azzaliman da suka yi bautan wani ba Allah ba ba su da mataimaki ba su da mai tallafi a gobe kiyama Allah ka kare mu ci gaba إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى باين الله نغرغرو wanda suka tsare janibin tauhidi suka bi Allah ta'ala da takwa ba su saba masa ba cikin al'amarinsu irin waɗannan bayi na gangaru da suka cika da kalmar shahada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan sabaƙat lahum minnal husna rahamar Allah sa'adar Allah falalar Allah aljannar Allah tare da ni'iman da ke cikinta ta tabbata gare su hamma ta rigaye su tana jiransu ne Allahu akbar ikrima Allah ta'ala ya ƙara masa jin ƙai yana cewa al-husna ar-rahma wasu kuma suna cewa as-sa'ada duka dacewa ne da rahamar Allah da gidan aljanna kuma kalman al-husna akan gaya mata ko akan ambace ta a nufi gidan aljanna kai tsaye lillazina ahsanul husna wa ziyada wata aya tana cewa waɗanda suka kyautata imani suka kyautata aiki suka kyautata ɗa'a ga mahalicinsu jalla jalaluhu suna da alhusna gidan aljanna wa ziyada da dubi zuwa ga fuskan Allah subhanahu Ta'ala wanda ya fi aljannan daɗi Allah ka sa muna cikin irin waɗannan bayi ula'ika anha mubadun waɗannan bayi na gangaru Sukan ana nisanta su barin wutar jahannama barin azabar Allah subhanahu ta'ala domin su ma sun nisanci shirka sun nisanci bautawa wani ba Allah ba sun nisanci saba ma Allah subhanahu wata'ala sun bi Allah sun bi manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya rubuta musu sa'ada saboda ayyukansu na gargaru tare da imani suka hada da falalan ubangijinsu subhanahu wa ta'ala dama Allah ya yi gaskiya a wata aya cikin suratul rahman yana cewa hal jaza'ul ihsan ihsan shin akwai abin da ya kamata a yi ma wanda ya kyautata imani ya kyautata aiki a rayuwarsa ta duniya yana mai neman sakamako daga Allah yana jin tsoron makomansa Allah ta'ala ya ce ai ba abin da ya fi dacewa da shi sai shi ma a kyautata masa a raba shi da fitina a tsashe shi barin azaba a ba shi gidan aljanna mai gwaggwaban sakamako. Ine ula'ika an hamu ba'adun لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها ko alamarta balantana zafinta da take ƙona jikunan makiya Allah ba sa ji don haka Allah ya nisanta su barinta ba su santa ba ba su ganta ba balantana su shige ta muminai kenan bayin Allah ku duba ayyuka ba abin da za ka yi ka kusantu da rahamar Allah a nisanta ka barin azabar Allah fiye da abin da Allah ta'ala ya fardanta maka kamar yadda ya inganta a hadisul kudisi kuma mu sani kowane aiki guda ɗaya wanda Allah ya fardanta mana to yana nisanta mu ne barin wutar jahannama yana kusanta mu da gidan aljanna shi yasa ma kuke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu an wajihihin an-nar yawm al-qiyamati 70 kharifa azmi kayi shi na kwana daya fi sabilillahi Allah zai nisanta fuskarka barin shiga wutan jahannama nisan tafiyan shekaru saba'in tsakaninka da jahannama kaga ba ka ba ta kenan daga lokacin da bawa aka raba shi da azabar jahannama aka nisanta shi barinta sai kuma ya sami gidan aljanna gidan rahama gidan lumana gidan jin daɗi gidan anashuwa gidan nishadi Allah ya ce nan zai kai su wahum fi mashtahat fusuhun khalidun sun tsira barin fitina sun shiga cikin aminci duk abin da zukatansu suke bukata suna samu wata aya mai take cewa lahum ma sha'una inda rabbihim waladaina mazidu duk abinda ‘yan aljanna suke bukata za su same shi ije an tattalinsa an tanaje shi gaba gare su mahalicinsu subhanahu wa ta'ala ya tanaza masu saboda me sun mutu da imani ba sa shirka sun mutu suna ɗa'a ga Allah sun mutu suna nisantan saba ma Allah sun mutu suna koyi da shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masu wannan baiwa da duk abin da suke so babu wani abin da ɗan aljanna zai bukata face ya same shi cikin sauƙi kuma ba tare da ƙorafi ba sai dai a ce masu kulu abu hani'a bima aslaftum fi al khaliya ku ci ku sha ba bil ba biya ka san wani lokaci ko ka samu daman cin daɗi ko da ƙurum kai amma kuma abin ya ɗauki kuɗi da yawa sai ka gama ci ka haɗa kai da gwiwa musamman talaka ya ce yau sai na ci kaza shi dubu biyun ya ce yau zan kece raini ya kuma kece rainin ya sai kaza ya zauna ya tumurmusa yana gama ci sai ya dafa kunci ko ya haɗa kai da gwiwa yana tunanin to gobe da safe gashi ba abin kari kaga damuwa ta zo to amma abincin gidan aljanna babu biya ba a gori baya yankewa baya karewa la maqtu'atun wala mamnu'a ba zai kare ba kuma ba za a hana ka ba sanda duk kake so hadisi ya tabbata ɗan aljanna fa inda zai ga tsuntsu kyakkyawa dan tsuntsayen gidan aljanna dawi su mummuna ne a kansu da zai ga tsuntsu kyakkyawa ya zo ya nemi wasa ya buɗe fukafukai bai rufe bai ya shiwu sannan ya fafaf ya sha'awa ya ce kai yadda tsuntsun nan Allah ya zuba maka kwalliyar madara kyau sannan ya baka iya wasa a sararin samaniyan ma Allah ta'ala da ganin ka za ka yi daɗi kan yi rufe baki aka ce za a ga an taso da wani kujeran dina da tangarori da komi ga tsuntsun nan da ya ce zai daɗi a gaban shi ga soyayye ga gasashe ga dafaffe ya ci wanda yake so in zai shekarar ɗari yana ci ba zai ƙare ba kuma yana gama ci godiya ga Allah ƙasusuwa sai su haɗu tsokan sai ya koma gashin sai ya koma yanda yake kaman yadda Allah ya halice shi sai ya firu ya tashi ya ce ma'assalam in ba gidan aljanna ba ina kake samun tsuntsu ɗaya ba za ka iya cinye shi ba har abada balantana a yi tunanin za su ƙare limisla hadha falyamal al'amilun dan nema da fatan samun wannan sakamakon masu da'a ku bi Allah da takawa ku yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin a dace da wannan ni'ima subhanahu wa ta'ala yace innal ladhina ala yasma'una hasisaha wa hum في ما أنفسهم خالدون شغبا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الله أكبر akwai firgici kala-kala wanda bawa yake fuskantansa a rayuwa da mutuwa da bayan mutuwa subhanahu wa ta'ala ya ce la ya hazunuhumul faz'ul akbar babban firgicin nan ba ya bakanta masu baya damun su ba sa karo da shi akwai firgici ranar mutuwa babban al'amari ne sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lil mauti la sakarat lallai mutuwa tana ɗauke da magagi da firgici da fitina Allah ka raba mu da wannan fitina to waɗannan bayi na gangaru Allah na tsare su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 mata ne za a ba ku hurul ain a'a 'ya'yan mu fa akwai wuldanun mukhalladun gidajen mu fa akwai masakinin tayyiba dan haka ka ku yi bakin ciki za ku samu fiye da abin da kuka bari a duniya sannan muna muku bishara da gidan aljanna Mu ne muka jibinci al'amuranku a rayuwar duniya kuma za mu ci gaba da jibinta ba za mu toza tozarta ku ba, za mu tsare su. Don Allah yana tsare iyalan mumini mai imani salihi ko da ba shi a duniya, kamar yadda Suratul Kahfi ta nuna mana yadda Allah ya tsare dukiyan wasu marayu su biyu sai aka ce wa kana abuhuma saliha. ba wani abu ne ya sa suka ci wannan gajiya da alfarma ba sai din kasancewan mahaifinsu bawan Allah ne mutumin kirki to haka Allah zai ce mu ne majibintanku a duniya wa fil kuma a lahira ba za mu bakku ku tozarta ba sannan la yahzunuhumul faz'ul akbar ranan da za a bushe ƙaho أهورقه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها رانند متن الله يتي زاء جنجز كسا جنجزاوا تفتد دك أبند تقنصاء چكنتا لن أدن يتاشي چكن ديموه cikin firgici yana me ya sami ƙasar ne me ya samu ne me ya faru ne wannan girgiza cewa tashin kiyama ne ya zo kuma yanzu za a baka bayanin abin da ka aikata lokacin da kake raye a kanta ubangijinta ne ya sanar da ita to a irin wannan lokaci na biyu Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da kyakkyawan tsaro da aminci ga irin waɗannan muminai la yahzunuhumul faz'ul akbar sa'annan zance na uku idan aka shiga aljanna aka gama shiga ‘yan aljanna sun ka gama shiga ‘yan wuta suka gama shiga ɗan aljanna zai ce to ko za mu dawwama ko za a fidda mu ko daɗin zai ci gaba ko zai yanke ya ƙare yana zaton irin rayuwar duniya ne in ka ije buhun dawa ko na masara ko na shinkafa wata rana sai a karkaɗa fatan ba ƙwaya ɗaya subhanahu wa ta'ala sai ya kawo ita kanta mutuwa a sa ta tsakanin aljanna da wuta ‘yan aljanna na ganin mutuwa yau gata ‘yan wuta na ganin mutuwa yau gata’ Allah sai ya ba da umarni a yanka mutuwa sai ta mutu a gabansu ce ko ‘yan aljanna wannan daɗin ita ce har abada ba fita ba sassauci sai ƙaruwan ni'ima ‘yan wuta kuma azabar haka take ba fita ba sassauci sai ƙaruwan azaba bal ma fa zuƙu da nazidakum illa azaba to daga nan wannan tsoro sai ya kau sai kuma su yi ale-ale tsumma a cikin randa daɗi ya zo wata talakahumul mala'ika mala'iku daga Allah subhanahu wa ta'ala mala'ikun rahama sai su kawo jafi su yi jinjina su yi gaisuwa salamun alaikum tiftin bima sabartun fa ni'ima uqbad amincin Allah ya tabbata gare ku kai amma dai kun ji daɗi kun ji daɗi kun ji daɗi madalla madalla wannan duka bai samu ba sai dalilin juriya da haƙurin da kuka yi a ɗa'a ga Allah juriyanku da haƙurinku da kuka yi a kan ƙin saba ma Allah juriyanku da haƙurinku da kuka yi bisa abubuwa na wadda ba kwa so ba kwa fata da Allah ya kaddara muku kuka ci jarabawa salamun alaikum shine wata talaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun malaiku za su ce muna maku bishara wannan shine yini da lokacin da ake maku alkawalin za ku fito daga ƙaburburanku a baku rahamaniya ta arhamanur rahim yau shi kun samu kanku a ciki sai ku yi godiya ga Allah mu ma 'yan fada ne mun kawo jafi muna gaisuwa gare ku nas'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yudkhilana aljannata jami'a ci gaba yawma nadwi samaa subhanahu wa ta'ala kaman an yi tambaya wannan abu yaushe zai auku sai ansa ta zo yau natwi as-samaa ka tayyi kutub kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin sai amsa ita ce يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب wannan zai auku ne a yi azaba ga wancan jama'a fitinannu na farko a yi rahama ga wannan jama'a wanda muka gama bayanin su yanzu a ranar da za mu naɗe sama Allahu akbar ya salam Allah ya ce ya gina sama gini mai ƙarfi mai ƙwari kuma ba ka ganin aibi ko gwaggociya ko wani abu na rushiya amma ya ƙalubalanci bawa wanda ke musu da ikon mahalicinsa ya ce farji ilbasar haltara min fito ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر حاسئا وهو حسير tare da haka a wannan yini Allah ya ce za mu naɗe sama ka tsaye sijilli lulkutub kamar yadda ake naɗe takardar da aka yi rubutu a cikinta ko kamar yadda kike naɗa tabarmanki in kin so ki kudindine ki tara ki rike ki jingine ta haka Allah zai masamaniya la haula wala quwwata illa billah idan wannan abu ya auku to waɗannan abubuwa za su tabbata kamar yadda muka yi bayanin su a cikin suratul zumar subhanahu wata'ala yana cewa وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون كاتري مشركي basu ba Allah matsayin da ya cancanta su bashi ba su san Allah ba duniya gaba ɗaya ƙasar tun daga wadda muke kai har zuwa ta bakwai zai jinƙe ta ranar tashin kiyama sama zai naɗe ta da damarsa Allah ya isa ya zan abin bauta tabbas ya ce Sarki ya tabbatar masa barin dukkan na ƙasa ko aibi kuma ya ɗaukaka barin abin da duk suke haɗa shi da shi subhanahu wa ta'ala a wani hadisi da imamul bukhari Allah ya ji kansa ya ruwaito daga abdullahi dan umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه Lallai Allah subhanahu wata'ala zai jinƙe duniya gaba ɗayarta a ranar tashin alkiyama sama kuma ta zan a hannun damarsa la ilaha illallah jama'an musulmi mu ji tsoron Allah mu bauta wa Allah mu bi shi da takawa mu nisanci saba masa jalla jalaluhu wannan manya-manyan halittu nashi ga yanda zai yi da su in ƙiyama ta zo ina ni da kai da mu baki ɗaya in ba mu ji tsoron Allah ba mun bani ta'ala yana cewa kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin kama na awwala khaliqin kaman yadda muka fari farkon halitta za mu mai da shi a yadda yake kaman yadda yake ba tare da canji ba Allahu akbar Allah zai mai da bayi halittansu sabuwa ba tare da an canza maka halitta ba hatta loɓakka sai ta koma kaman yadda ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗi cikin hadisi sahihi wanda imamu Ahmad ya rawaito cikin musnad ɗin shi imamu Bukhari ya rawaito cikin sahihinsa hakanan imamu Muslim Allah ta'ala ya ji kansu baki ɗaya إنكم محشورون إلى الله عز وجل خفاة عراة غرلا كما بدعنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين الله أكبر صلى الله عليه وسلم yace tabbas ku za a tashe ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama kuma ga sifar da kowa zai tashi hufatan ba mai takalmi a sawun shi ƙuratan ba mai tufa a jikin shi kowa tsirara la ilaha illallah ina tuna a watan waya sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce arrijalu wan nisa'u ya rasulallah ka ce za a tashi timbir maza da mata duka zindir ya manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maza da mata duka zindir timbir tsirara za a tashi Aisha ta ce maza da mata fa annabi ya ce maza da matan fa ta sake cewa maza da mata fa kowa na kallon kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai rigima da fitina da bala'i da musiban tashin alkiyama ya fi gaban a ce wani na kallon wawan zama in ka ji ana cewa ina kallon wawan zama wallahi hali ta yi ana ta kaiwa ke ta kaya sallallahu alaihi wasallam ya ce haka za a tashi timbir ban sani ba masu cewa in an tashi kiyama wai akwai wanda zai zuba wasu a aljihu ina ya sami rigar gashi annabawa manzanni sahabbai salihai waliyan Allah za su tashi timbir ba mai tufa a jikinsa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon wanda za a tufatar da shi babanmu Ibrahim Allahu akbar jama'a mu daina yaudaran kanmu gurla kuma din namiji zai tashi da loba ba ana mana kaciya ba to hatta fatan da aka yanke na kaciya zai dawo jikin mai ita don ƙasa ta ba da ta daidai wa daida ba tare da na ƙasa ba in daɗi ne a sha aljannan da shi Allah ka sa muna cikinsu in azaban ce a ƙonu a wutar da shi Allah ka raba mu da wutar jahannama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ce kama bada'ana awwala khalqin nu'idu kaman yadda muka fara halitta tun farko haka za mu mai da ita wa'adan alaina alkawali ne da muka ɗaukan makanmu in ji Allah subhanahu wa inna kunna fa'ilin kuma lallai mu mun zan masu aikata haka muna da cikakken ikon yin haka kuma ba mu faɗi mu ta da magana ba mu alkawali musafa walan tajida li sunnatillahi tabdila subhanahu wa ta'ala dan haka mu bi Allah da takawa mu zauna lafiya ci gaba ولقد كتبنا في الزبور ولقد كتمنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الله أكبر والآكبة للمتقين الله سبحانه وتعالى yana cewa walaƙad katabna fi zabur hakika mun rubuta a littattafan da suka gabaci alƙur'ani har zuwa ga alƙur'ani Azzabura ce ta annabi Dawud ko Attaura ta annabi Isa Musa ko Injila ta annabi Isa ko Alƙur'ani ta shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk mun tabbatar min ba'adiz zikiri bayan kuma wannan rubutacce ne tabbatacce a ummul kitab wa indahu ummul kitab me muka rubuta mai muka tabbatar annal arda yarithuha ibadiyas salihun ƙasar Allah nasaran Allah taimakon Allah makana akan abubuwa ba mai gajen wannan sai bayin Allah na gangaru don haka kakka damu mumini addinin musulunci da dukkan inda gaskiya take takan taso abin tausayi ne ana ku kashe in aka buge ta nan sai ta fantsama ta yaɗo yanda ka san ana kashe wutan daji ka buga sai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 دينهم الذي ارتضى لهم Allah ya yi alkawali ga waɗanda suka yi imani a cikin jama'an annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam suka yi ayyuka na gargaru wanda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya aza su a kai cewa tabbas ko a daɗe ko a jima sai ya shugabantar da su a wannan duniya kamar yadda ya shugabantar da masu imanin da suka gabace su kuma sai ya ɗaukaka addininsu wanda ya yarda masu su bauta masa da shi Allahu akbar don haka jama'an musulmi kada mu sauna kada mu ya karai Allah yana tare da masu gaskiya yana tare da waɗanda suka bi Allah da taƙawa subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ka sa mu cikin bayinka na gargaru Allah ka datar da mu gaba ɗayanmu ibn abbas yana cewa Allah na gadar da umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'arda wa yudkhilahumul janna wa humus salihun Allah ka sa mu cikin bayinka na gangaru ci gaba malam إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا lallai cikin wannan alƙur'ani da muka saukar ga manzanmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wallahi akwai isa matuƙa wajen wa'azi wajen gargaɗi wajen a akan alkhairi wajen kau da shi barin sharri amma ba kowa yake zama masa alkhairi ba liqaumin abidin sai mutane masu bautan Allah masu wahadaniya masu ɗawaita Allah a dukkan al'amuransu ashe alqur'ani jagora ne alqur'ani haske ne alqur'ani rahama ce alqur'ani shari'a amma fa ga wanda suka yi imani da shi suka yi aiki da shi inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira ci gaba وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تو إذن القرآن يازن wannan ita ce ɗabi'arsa ma daman bayi sun zaɓi ɗa'a ga Allah sun kauce ma bin shaiɗan sun kauce ma son zuciya da sha'awarsu to za su ci gajiyar rahman Allah ta ko'ina wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ta'ala ya ce ga manzanmu nan annabin mu wa ma arsalnaka ba mu aiko ka zuwa gare su ba illa rahmatan lil alamin sai ka rahama ga duniya baki daya Allah ta'ala ya ce rahama lil alamina bai ce rahama lin nasi ba domin Allah ta'ala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zan rahama ga mutane rahama ga aljannu rahama ga dabbobi rahama ga halitta karankata kabdinsu baki ɗaya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jin kai ya fi kowa rahama ya fi kowa tausayi duk abin da aka yi masa na tozaci ko aka nemi a tunzura shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka same shi mai rahama mai jin kai mai yafiya shi sa Allah ta'ala ya ce fa rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik saboda wata rahama da Allah ya sanya a cikin zuciyarka shi yasa duk al'umma kake tausasa musu da ka zan mai zafi mai kaushin zuciya to da jama'a sun watse barinka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim alqur'ani yana gaya mana hakika manzo ya zo zuwa gare ku manzan nan ɗaya ne daga cikinku kuma fiyayyanku da abin da zai zama kunci gare ku ko fitina gare ku ko musiba gare ku yana masa wahala yana masa wuya bai jin daɗinsa kuma almanzan nan mai rahama ne mai jin ƙai ne mai tausayi ne ga dukkan bayi baki ɗaya muminai kuma yakan ji kansu ya rahama gare su Allah ka raba mu da fitina subhanahu wa ta'ala akwai ayoyi da yawa waɗanda suka nuna rahamaniya ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma abin bakin ciki mu yi amfani da wannan dama mu ci wannan gajiya mu yi amfani da wannan rahama da yawa sai kaficewa ake sai butulci ake ta'ala a wata aya cikin suratu ibrahim yana cewa alamtar ilallazina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal masqarar bakai mamakin waɗanda rahamar Allah ta zo masu ni'imar Allah ta sauka a farfadiyarsu amma suka canza ta da butulci da kafici suka jefa mutanensu gidan hallaka gidan hallaka ita ce jahannama da za su shige ta su ƙoni ƙurmus tun da matabbatan bawa ya zan jahannama kuma in muka duba a wata aya cikin suratu fusilat subhanahu wata'ala yana cewa قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقع وهم عليهم أما أولئك ينادون من مكان بعيد القرآن نن زوان منزان الله صلى الله عليه وسلم ga waɗanda suka yi imani shirya ce kuma waraka ce barin dukkan fitina musiba bala'i annoba amma waɗanda ba su yi imani ba kai ka ce an ɗauko dala ne aka toshe kunnunsu ya zama masu makanta ba su iya ganin gaskiya balantana su yi imani da ita su yi aiki da ita ana kiransu daga waje mai nisa amma ba sa jin kira la haula wala quwwata illa billah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗi cikin hadisinsa inna ma bu'istu inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan jama'an musulmi ba a aiko ni in ɗora tsinuwa ga al'umma da abubuwan da ba su dace ba bakina ya zan babu burki muni ba haka nake ba an aiko ni in zan rahama ne ga duniya baki ɗayanta wannan hadisi sahihi ne imamu muslim ya ruwaito shi kenan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wanda duk ya bi Allah da takawa rahman da ya ci a duniya za ta zace gobe kiyama domin rahmaniya kamar yadda Allah yake cewa ne wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmata ta yalwaci kowa ta game kowa da komai ba wanda bai ci da mumini da wanda ba mumini ba da mai da'a da wanda yake butulci a da'a da duk wani mutum wanda yake a duniyan nan ba wanda bai ci rahama daga Allah jalla jalaluhu izan rahamati wasi kulli shay'in wa bi kiyama kuma Allah zai tabbatar da ita ga masu imani ne kawai Allah ka sa muna cikin masu imani na'am قل waɗannan ayoyi kaman ana kulle suratul anbiya'i da ita ana kulle ta da tauhidi bayan an buɗe ta da tsoratar da mu gobe kiyama Kul ka gaya musu inna ma yuha ilai ni fa ane mun wahayi ne in isar ba ni nake ba da doka ba ba ni ke bayanin ni nawa bayani ne ba ni ne mai rahama ko azaba ba kuma an ce na gaya muku annama ilahukum ilahun wahid Allah abin bautan ku Allah ne ɗaya in kun bauta masa ku shiga aljanna ku sha daɗi in kun ki ku shiga wuta ku sha azaba fa hal antum muslimun shin za ku miƙa wuya ku bauta ma Allah ko kuwa to فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء hmm. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون fa in tawallaw fa qul azantukum ala sawa wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun fa in tawallaw in وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فإن تولوا إنكو كوكا جويا بايا كوكا بجري مكرانا كوكا كافي تشيما الله الله يتشي فقل كتشيما سو آذنتكم على سواء إنا سند كوبا أويو نابا أنت برن كوبا نباكو wannan shine gaskiyar musulunci bai munafunci bai yaudara ba ni ba ku in kun ƙi Allah to yaushe za a kawo azaban to ba sai ka kawo ba da an magana ka ce akwai azaba wa in adri ce wallahi ban sani ba a qaribun an ba'idun ma tu'adun azaban nan ta kiyama ce shin kusa take ko nesa ne abinda aka yi maku alkawali na lafkon azaba wannan ilimin shi na ga Allah ne na'am innahu ya'lamu innahu Allah shi kadai subhanahu wata'ala ya alamul jahara min alqawli shi yake sanin duk abin da kuke bayyana wa na zantuttukanku wa ya'lamu ma taktumun kuma shi ke sanin abin da kuke boyewa yafi ku sanin abin da kuka boye fiye da abin da ma kuka bayyana subhanahu wata'ala ta'ala wa asiru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur ko ka bayyana ko ka ɓoye Allah subhanahu wa ta'ala masani ne ga abin da ke cikin kirazanku ci gaba. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ilahin kuma wallahi wa in adri ban sani ba ba ni da ilimi Lalahu, fitnatul lakum tana iya yiwuwa wannan abu da kuke nema ya zan fitina gare ku azaba gare ku bala'i a ku. kuma wa mata'un ilahin koma menene za ku zan rayuwanku ne zuwa wani lokaci iyakantacce wanda bai kai ya dawo ba na'am وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون Allahu akbar wa rabbihkum bil haqqi وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قل كغايا مسو ko su yadda ko kasu yadda قراءة قال رب حكم بالحق yace ya Allah ka yi hukunci tsakanina da wannan mutane hukunci na gaskiya a tantance mai shari'a da mai bata da mai bi da wanda baya bi wa rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala Ubangijinmu mahaliccinmu. Ar-Rahman shine mai jin kan bayi, mai gafara ga bayi, mai tausaya ma bayi. Al-Musta'an wanda ake neman ɗauninsa, ake neman agajinsa, ake neman tallafinsa, to shine kuma ya tsankaka alama ta sifu na barin abin da kuke kamanta shi da shi na yana da ɗa ko mata ko wani abu mai kama da wannan.